Hosanna, Hosanna, Hosanna augstumos. Raidījums bērniem! Mīļie radiokamā arī klausītāji, mēs atkal tiekamies. Šodien ar jums studijā esmu es, Baiva. Es Marija, Vinsants, Augusts. Augustu jūs jau pazīstat no citiem mūsu raidījumiem. Un kā jau dzirdējāt, mums ir vēl divi pavisam mazi draugi, kuri pie mums radio studijā šajā raidījumā ir pirmo reizi - Marija un Vincents. Pastāstiet, lūdzu, nedaudz par sevi. Marija, no kurienes jūs esat? Cik jums ir gadu? Mēs esam no Dimzēniem, un man ir pieci gadi. Man ir trīs gadi. Varētu pastāstīt radio klausītājiem, viņi noteikti gribētu zināt, kur atrodas Dimzēni. Pie Jelgavas. Rīt Mēs baznīcā svinam svētās ģimenes svētkus. Svētās ģimenes svētki tiek svinēti svētdienā starp Ziemassvētkiem un Jaungada dienu. Tas ir rīt, 29. decembrī. Svētā ģimene ir ikvienas kristiešu ģimenes paraugs. Ģimene ir mājas baznīca, un mēs no svētās ģimenes varam mācīties – kā veidot attiecības, kā klausīties Dieva balsi un kā viņam paklausīt. Bērni, kā jūs domājat, kas ir ģimene? Vecāki ir bērniem. Ģimene tie ir cilvēki, kas tevi atbalsta, ko tu zini, ka tu vari uzticēties un jā, kas tu tiešām uzskati, ka tie ir tava ģimene. Un kāda ir tava ģimene? mana ģimene ir, mani vecāki, mani divi brāļi un vistuvākie draugi, kuriem zinu, ka es varu uzticēties un visu stāstīt. Un kāda ir tava ģimene, Marija? Tētis, mamma, brālis. Pirmais, kad pirms mamma. ģimenē ir kādi likumi, kādi noteikumi? Vai jūsu ģimenēs arī ir kādi noteikumi, kādi likumi? Noteikumi ir sakārtot mantas, iet ārā. August, kādi, kādi noteikumi, kādi likumi ir tavā ģimenē? Mūsu noteikumi ir, ka katru piekdienu mēs braucam uz laukiem pie vectēva, uh, Mums ir jāsanes malkā, jāpabaro visi dzīvnieki. Ģimene ir mana vienīgā māja, kurā es vienmēr būšu svēts. Ģimene ir mana vienīgā skola, kurā es atklāju pasaules kārtību. Kurā es mācos mīlēt un piedot, smieties un raudāt, nokrist un celties. Ģimene ir mana vienīgā māja, kurā es vienmēr būšu svēts. Kas ir svētā ģimene? Jāps un Marija. Mazais jāsus. August, kā tev šķiet, kas ir svētā ģimene? Svētā ģimene ir Marija, Jāzeps un Jēzus bērniņš. Par Mariju un Jēzu mēs zinām vairāk, bet kādi bībelē aprakstīti notikumi stāsta par svēto Jāzepu? Vai jūs zinat kādus piemērus? Mana tēta aizbildnis ir svētais Jāzeps. Mēs zinām, ka Jāzepu Eņģēlis iedrošināja ņemt Mariju par sievu un teica, ka Jēzus būs Dieva dēls. Jāzeps bija klāt, kad Betlēmē Jēzus piedzima. Jāzeps rūpējās par Mariju un Jēzu. Viņi kopīgi audzināja Jēzu, kā tas bija pieņemts ebrejiem, mācot mīlēt Dievu un klausīties Dieva vārdu. Jēzus mācījās būt paklausīgs saviem vecākiem – un vienlaikus jau kopš bērnības visvairāk ilgojās pildīt dieva gribu. Šodien izlasīsim kādu svarīgu notikumu svētās ģimenes dzīvē no Mateja evaņģēlija. Mēs esam tikko svinējuši Jēzus piedzimšanu. Jēzu apciemot Betlēmē vispirms nāca gani. Tas tūlumā ganījas aitas. Jūs bērniņi bet ar priecīgu prātu. Piesīlītes Betleme visi nu klāt, to prieku, lai katrs no sirsniņā jūt, kā debesu tev savu dēlu mūsu. Pēc tam arī austrumu gudrie, kuri aizgāja prom pa citu ceļu, tāpēc, ka sapnī viņus brīdināja eņģelis – Bet ir vēl kāda rakstu vieta, kas stāsta par to, kā Jāzeps ar Mariju un Jēzu bēga uz Ēģipti. August, vai tu varētu mums <clears throat> nolasīt šo rakstu vietu? Kad viņi bija aizgājuši, lūk tā kunga eņģēlis parādījās Jāzepam sapnī, sacīdams, celies un ņem bērnu un viņa māti un bēdz uz Ēģipti un paliec tur, kamēr es tev sacīšu – jo notiks, ka Herods meklēs bērnu nonāvēšanai. Viņš uzcēlies naktī, paņēma bērnu un viņa māti un aizgāja uz Ēģipti, un viņš bija tur līdz Heroda nāvei, lai izpildītos, ko kungs ir sacījis caur pravieti, kas priekšsludināja, no Ēģiptes es aicināju savu dēlu, bet pēc Heroda nāves – Lūk, kunga eņģelis Eģiptē parādījās Jāzepam sapnī un sacīja: Celies un ņem bērnu un viņa māti un ej uz Izrēļa zemi, jo miruši ir tie, kas tiecās pēc bērna dvēseles, un viņš piecēlās un ņēma bērnu un viņa māti un iegāja Izrēļa zemē. Ko jūs dzirdējāt? Dievs aizsargā šo bērnu. Kāpēc? tāpēc, ka viņš ir Dieva dēls. Dievs arī par mums rūpējas. Kā Dievs rūpējas par mums? Lai mums būtu ēst, mums būtu silta māja. Viņš dod mums, ka mums ir ja ēst, ir ko dzert, mums ir patvērums virs galvas, ir kur pārnakšņot. Un ko dara Jāzeps, kad saņem vēsti no eņģeļa? Popilda. Uzreiz ceļas augšā un to izpilda un dara, kā, kā sacīts. Cēlās un gāja ar Jēzu un viņa māti uz Ēģipti. Tur, tur palika līdz Helārds nomira. Jā, eņģelis brīdināja Jāzepu ka Jēzu sagaida briesmas un viņš pasargāja. Jāzeps bija paklausīgs Dievam, cēlās un devās ceļā. Ko dosim mēs bērni, ko dāvāsim tev? Ak, saņem mūs pašus par dāvanu sev. Tu negribi man tas, ko pasaulē dod. Bet sirdi it šķīstu, kas tevi dod. Jūs bērniņi nāciet ar priecīgu prātu, viesīlītes, bet nemērīsi no klāt, to prieku laikā. mēs varam būt draugos ar svēto ģimeni? Kā jums šķiet? Lūdzoties un jā, pielūdzot, slavējot. Mēs varam lūgt svētās ģimenes palīdzību. Ko dosim mēs bērni, ko dāvāsim tev? Ak, sāģi mūs pašus par dāvanu sev tu negribi man tas, ko pasaulē dod. Bet sirdi it šķīstu, kas tev. Paldies, ka klausījāties, un mēs jums novēlam svētīgu un laimīgu jauno gadu. Laimīgu jauno, jauno gadu! gadu. jo Jēzus draugi! Es nešaubos, jo Jēzus ir mans draugs!